en die vleis bij die ingang van die tent van ontmoeting te gaan kook en dit daar te eet saam met die brood wat uit die maïnkie kom wat bij hulle aanstelling gebruik is. Sy opdracht was, Aaron en sy seens moet dit eet. Wat van die vleis en brood oorblij, moet met vier verbrand word. Jelle mag vir die volgende sewe dagen tot die tijd van jelle inhuldigingsgeleendheid voorbij is, nie van die deur van die tent van ontmoeting af weggaan nie. Dit hou volle sewe dagen lang aan. Wat vandaag gebeur het, is soos die Heere gesê het jylle aan hom opgedraan moet word. Jylle moet 7 dagen lang dag en nacht by die ingang bly en die opdracht van die Heere uitvoer, anders sal jylle doodgaan. Dit is soos die Heere beveel het. Aaron en sy seens het precies gedoen soos die Heere hulle dier Mooses beveel het.